slušalci, slijedi još jedna u nizu priča o tome kako se branila Bosna, o njenoj armiji, najznačajnijoj tekovini ovog naroda i ove države. Još jedna važna historijska lekcija koja bi morala biti pohranjena ondje gdje pripadaju naše najdragocjenije vrijednosti i svetinje. U čast i znak zahvalnosti prema pripadnicima armije Republike Bosne i Hercegovine, njenim šehidima, ranjenicima i njihovim porodicama. Jer, žao mi je iskreno, što nikada nisam pritegnuo šnjure vojničkih čizama, objesio toke i hanđare. Što po bosanskim šumama nikada nisam udisao barut, pomrznuo i mokar. Što me nije obuzeo strah, ani radost kada se niskotare kotare potjeraju kao Žao mi je gorko što se nikada nisam isprsio za svoju vjeru, državu i narod koji me je rodio i odhranio. Žao mi je što mi materi niko neće reći da je rodila junaka, što svojoj djeci neću iznijeti vojničke košulje. Žao mi je žalom golemim što u mojim sjećanjima nema pobjeda i što mi je tijelo bez biljega. Kakvo je muško koje bezrane i bilje ga u grob spuste. Žao mi je što su me umjesto velikih dopale neke male pravde, pa se za njih borim prijekorom i šutnjom. Nikada prežaliti ne mogu, što za cijelog života, ma kakvu počast zaslužio, neću postići slavu bosanskog vojnika. Kakva god me sreća nas snađe, taj žal će me ozepšiti. Dragi slušalci, slijedi priča o tom bosanskom vojniku. Moj gost je nekadašnji komandant četvrte muslimanske slavne lahke brigade, dobitnik najviših ratnih priznanja Zlatni ljiljan i Zlatni grb sa mačevima, pukovnik armije Republike Bosne i Hercegovine, Nezim Halilović Moderis. Esalamu alaikum i dobro Bliži se 15. april dan Armije Republike Bosne i Hercegovine, to je jedan od najznačajnijih datuma u našoj modernoj povijesti. Kako cijenjete naš ukupan odnos prema armiji kao najvažnijoj tekovini savremene bosanske države? Moje e, dvije hudbe u aprilu svake godine su posvećene, prva je posvećena agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu, a drugo je obavezno posvećen armiji Republike Bosne i Hercegovine i ovom važnom datumu danu armije Republike Bosne i Hercegovine se gotovo i ne govori u medijima ili se govori veoma stidljivo isto kao da se nismo pošteno branili odnosno kao da nismo e, oslobađali viteški oslobađali u našu državu, državu Bosnu i Hercegovinu. E, država Bosna i Hercegovina e, je učinila, nažalost, veliku nepravdu prema pripadnicima armije Republike Bosne i Hercegovine E, i prema pripadnicima MUPA koji su e, goloruki e, prije 23 godine u ovim danima krenuli u oslobađanje odbranu i oslobađanje države Bosne i Hercegovine. Bio sam prekriče u muzeju rahmetl predsjednika Izetbegovića i kada sam pogledao one slike sa početka oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu suze su mi same potekle jer sam vidio tu mladiće u stvari E, vidio sam svoje džamatlije, vidio sam, vidio i sebe na kraju krajeva, e, vidio sam e, hiljade mladih ljudi koji su bez bilo kakve kalkulacije krenuli da suprotstavili se neprijatelju. Gororuki. Sjetio sam se mnogo svojih boraca koji su se prijavljivali u jedinicu, nakon toga u brigadu, bili su bez oružja, nismo im imali da ponudimo oružja dolazili su u svojim patikama koje nisu kupovali za borbu, kupovali su i da, da, hodaju u njima, da šetaju, da, se, da, da igraju lopte. U majicama koje su imale možda neke onako interesantne natpise eh, i ta mladost je bila spremna da pogine za državu Bosnu i Hercegovinu. Eh, ta mladost je ulazla eh, ulazila u borbu u stvari goloruka sa ciljem da, da zarobi nešto od naoružanja i kad bi zarobili neku, neku pušku ili neki pištolj ili kad bi došli do tog najprimitivnijeg naoružanja e, bili su presretni e, bili su gotovo ubijeđeni da mogu da se suprostave i tenkovima i avijaciji svem onome s čime, nas je neprijatelj napadao e, tako da dug prema tim tim borcima toj mladosti koja je odbranila državu Bosnu i Hercegovinu je dug koji se ne može nikako e, isplatiti, otplatiti na, na Dunjaluka, ali mislim da je država Bosna i Hercegovina morala e, kroz zakonske propise zaštititi pravo boraca. Naravno, Rahmet predsjednik Izetbegović je govorio o tome da se ne može postići prava, istinska, pravda, ali da ovaj narod i naši bošnjaci mogu utrpiti, mogu durati na imaštinu, ali ne mogu durati nepravdu. E, nepošteno i nepravedno je da e, imamo mnogo e, bošnjaka ili bošnjačkih kuća u kojima niko ne radi na drugoj strani imamo mnogo onih odnosno imamo višečlane porodice gdje su svi zaposleni i to zaposleni u državnim prestižnim dobrim, firmama naravno ti, ti borci ne očekuju da, da i oni svi rade i ne mogu svi naravno raditi ali se može uspostaviti neka pravda pa da se kaže da da, se, da, prednost ima u, na određenom konkursu da ima prednost pripadnik armije Republike Bosne i Hercegovine ili njegovo dijete jer ta generacija, ta mladost koja je krenula da brani državu Bosnu i Hercegovinu e, ona je napuštala škole e, imamo, mnogo e, mnogo pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine koji imaju osnovnu školu ne zbog toga što su oni to željeli tako, nego zbog toga što su napustili školu u drugom, trećem razredu i nakon toga nisu, e, nisu nikad imali, priliku završiti oni nemaju nikakvu stručnu kvalifikaciju i nisu poželjni, jednostavno ne, mogu da se prijavi na bilo kakav konkurs jer su nekvalifikovani. Ali jesu kvalifikovana njihova, njihova djeca koja nažalost ne mogu da, dođu, dođu do posla. E, skoro sam razgovarao s jednim, ali to su naravno rijetki bošnjaci, e, čija je, koji je zaposlen i čija kćerka je aplicirala za jedno radno mjesto a onda on kazao, e, moja kćerka ispunjava uslove. Ali kad sam otišao i kad sam razgovarao sa ljudima koji su u konkursnoj komisiji, kad su mi kazali da ima kandidat također jedna kćerka jednog mog saborca koji je bez posla, e, onda sam povukao dokumente. Jer on ima, ima prednost, odnosno njegovo, njegovo dijete ima, ima prednost. E, ne znam da li ima sličnih slučajeva, ali na neki način ljudi koji, su u vrhu države, koji se bave bave politikom, treba da pored toga što donose određene zakonske propise kojima štite više svoja prava ne, prava građana e, moraju uvijek da imaju tu neku moralnu vagu o kojoj je Rahmet predsjednik Izetbegović govorio i kad, bi, e, smo jedne prilike na izvršnom odboru raspravljali određenoj stvari onda, onda je on pitao je ovo u redu e, pravnici su naravno kazali, pozvali se na zakon kazali da je to u skladu sa zakonskim propisom sa članom tim i tim a onda je on kazao, ne pitam vas to, jedno je, jedno je, jedno je zakon, jedno je ono što smo mi donijeli u parlamentarnim klupama, ali je li to moralno? Jel to kad mi nešto uradimo, jel se to slaže s našim moralom? Da li ta naša vaga koja je, koju je Allah usadio u nas kao fitru, da li, da li, je, to, to u redu? E, žao mi je naravno i moji pripadnika moje brigade i drugi pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine e, koji su u stvari socijalni slučajevi u ovoj, ovoj državi e, a, moglo se i može se naravno još uvijek se, može, može poraditi na tome da pripadnik armije Republike Bosne i Hercegovine je taj golobradi mladić koji nije imao kalkulacije za u borbi ja kad je počela oružana agresija ja sam imao 27 godina, e, pa ja sam sebe smatrao ozbiljnijim, mnogo starijim od mojih boraca, mojih komandira četa koji su imali po 17-18 godina, te mladosti koja je izbjegavala i činovanje, te mladosti koja nije tijela htjela nikakva priznanja, to, te mladosti koja je bila bila neustrašiva i, onda se desilo da nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma u stvari imamo situaciju da oni koji su bili na određenim e, komandnim dužnostima nisu željeli da nikakva priznanja i činove nisu mogli da ostanu kao da ostanu oružanim snagama a da su oni koji su možda bili manje hrabri koji su željeli da se istaknu oni zbog toga što su imali formalne pretpostavke ostali oni su danas neki od njih su oficiri armije republike e, odnosno oružanih snaga tako da, da, sam e, ovim danima danima aprila i ponosan i tužan sam zbog toga što smo se pošteno borili, ali sam tužan zbog, e, zbog stanja u kojem se nalazi boračka populacija. Uz sve te državne nepravde o kojima govorite, mi nemamo ni masovno okupljanja, svečane defile, postrojavanja. Kao da se sramimo što smo iz ničega napravili vojnu silu, odbranili narod i državu i pred Dejtonskim sporazumom skoro u potpunosti slomili agresora. Šta se dešava s tim našim mentalitetom? Nije opet problem do boraca. Taj običan, običan bosanski čovjek koji je bio neustrašiv e, nije želio nikakvu komandnu dužnost i mnogi, mnogi e, neustrašivi borci kada bi im ponudili da budu komandiri odjeljenja ili vodova ili četa, pogotovo da budu komande, oni bi to odbijali jer su željeli da budu najobičniji borci e, i oni to najbolje, oni su to najbolje znali E, žalosno je da oni koji su vodili te ljude, koji su komandovali tim ljudima, e, da u određenom smislu su se potrudili da naprave neka klasna udruženja građana e, koja su postala u stvari svrha sama sebe. gdje u stvari i ove civilne strukture ponekad ne razumiju to, odnosno ne žele ni da, da, da, da podrže podrže te projekte ili čini mi se jedva čekaju da se preskoči određena godišnjica. E, zbog toga smo mi prije nekoliko godina, mi pripadnici četvrte muslimanske slavne brigade, formirali udruženje građana četvrta muslimanska slavna brigada i sve što radimo u okviru tog udruženja radimo, radimo volonterski i na kraju krajeva E, kada smo e, usred moje i bolesti još ne, ne potpunog oporavka e, kad smo govorili o tome hoćemo li imati ove godine naše redovno okupljanje odnosno godišnjicu brigade ja sam kazao da to ne smije biti, biti pod znakom pitanja što se tiče programa možemo da ga modificiramo na ovaj ili onaj način, ali suština je da se mi vidimo. Suština je da se okupimo na jednom mjestu da evociramo uspomene, da evo pogledamo neki, kratki film, taj ratni, ratni film, e, da e, malo porazgovaramo sa, sa porodicama šehida, sa ratnim vojnim invalidima, da, eventualno e, drugima pogledamo u oči, da vidimo jesmo li to mi isti ljudi danas 2015. jesmo li bili prije 20 godina onda kada se vodile odsudne, odsudne bitke za E, kad, kad smo mi u to vrijeme bili na, na, na, na ovaj, Vlašiću ili prije 21 godinu kada se oslobađala ta značajna kvota kad smo bili po Treskavici znači jesmo li ostali isti ljudi jesmo li, jesmo sačuvali te neke svoje moralne, moralne principe i možemo li i hoćemo li naravno jednim drugima, drugima da pomognemo hoćemo da, to bude dan u kojem okupimo i našu djecu naš, i naše unuke jer smo prilično ostarili naš unučad pa da i on malo vidje da, da e, djeca vidje da e, nije, nije e, istina ono što se govori na televiziji da se istina i u ovom konkretnom slučaju prešućuje da autoriteti ovom narodu ne mogu biti nemoralni neki glumci, pjevači, estradni umjetnici, pogotovo oni koji su napadali državu Bosnu i Hercegovinu da E, u raznim e, komisijama i nekih muzičkih e, blamaža koje gledaju bošnjaci i bošnjakinje ne mogu da budu autoriteti oni i one koji su napadali ili posticali, posticali neprijatelje da uništavaju ovaj narod već da budu, budu autoriteti, stvarni autoriteti, ti neznani junaci, bosanski junaci. Nezahvalno je naravno spominjati, spominjati imena u ovakvim prilikama, Eh, ali koliko je tih istinskih pravi bosanskih junaka koji nikad nisu dobili nikakvo priznanja nikad ih niko nije pohvalio. Eh, bili su uvijek u prvim borbenim redovima kad su bila svečana postrojavanja zbog toga što su takvi kao ljudi što su stidni, oni su bježali u zadnje, redove da ih eventualno i kamera ne uhvati eh, poslije Daytona sam bio na jednoj svečanosti u Visokom gdje jedan ratni vojni invalid bez obje noge prije nego što je izašao na binu pita me jel te strah kaže mu nije, me strah jer naravno mnogo sam puta izlazio pred masu i svakog petka e, vazim ljudima e, planirao sam u glavi sam već imao neke dvije tri rečenice koje sam trebao da kažem vidio sam da se on sav tresi kaže tako me Allaha meni je sad teže izaći na binu i reći nešto što trebam da kažem što ljudi očekuju od mene E, nego da e, ponovo živ i zdrav sa obje noge, zdrave noge e, trebam da idem ponovo na onaj isti bunker i da znam da ću, da ću izgubiti te obje, obje noge znači da se govori da, da govorimo toj našoj, našoj djeci i da u stvari ta naša djeca vidi da, da imaju, imaju sasvim drugi neki autoriteti koji E, bi trebali da budu poticaj njima da budu mnogo, mnogo bolji da ono što kaže Rahmetli predsjednik Izetbegović da učimo ovu našu mladost ovu našu djecu da ta naša djeca e, vrijedi za trojicu za troje jer ova država ako hoćemo da je sačuvamo pogotovo oni koji se nalaze na odgovornim funkcijama moraju se truditi, moraju se boriti da svaku, svaki bošnjak vrijedi za troje da onaj ko se nađe u bilo kojem ministarstvu, bilo kojoj upravi, direkciji, bilo gdje da bez obzira jel na poziciji ministra, zamjenika, pomoćnika, savjetnika, pa i običnog radnika, znači da radimo savjesno svoje poslove i da, e, možemo sačuvati državu Bosnu i Hercegovinu samo ako budemo radili e, vrijedno radili e, i svoj posao i posao onih koji ruše državu Bosnu i Hercegovinu. Kako jednom visoko odlikovanom borcu Armije Republike Bosne i Hercegovine izgleda to današnje bosansko-hercegovačko društvo sa svojim politikama, stranačkim lideram, liderima, korupcijskim aferama, vilama, limuzinama, četničkim orgijanjima, spektakularnim policijskim akcijama i nekim teško svarljivim nepravdama koje se zovu recimo Imadal Husin, Fata Orlović, Muniza Oprašić i drugi. Sve to naravno teško pada i meni teško pada svim pripadnicima oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine e, i u stvari došli smo do jedne apsurdne situacije da taj i nezaposleni borac e, radi na crno kod e, bosanskih tajkuna da taj obični bosan, bošnjak borac i njegovo dijete nemaju apsolutno nikakvih prava da oni nemaju nikakvu prednost da, da dijete borca E, na bilo kakvom konkursu e, nema apsolutno nikakve, prednosti, da nema nikakvih dodatni, dodatnih bodova, bodova i tome slično i to me naravno, naravno vrijeđa. E, vrijeđa me bahatost naših političara koji sa puno ostrašćeno govori o, svojim svojim pravima i naravno ne, ne ni jedno pravo da ostvari da ostvari za nešto što nisu zaradili ja kad sam došao u parlament države Bosne i Hercegovine 98. do 2000. E, kad sam vidio ko je sve bio na toj listi, kandidatskoj listi, ko je sve ušao u parlament, bilo mi je čast da sjedim s tim ljudima. E, sam došao, e, došao u parlament iz Konjica, iz jedne tako reći provincije i mislio sam da pored toga što imamo zvanična ta tijela, državna tijela u kojima se naravno borimo za interese i bošnjaka i drugih građana koji vole u našu lijepu Bosnu i Hercegovinu, da ima neko neformalno tijelo koje e, je odredilo neke, postavilo neke menjike izvan koji se ne može kretati. Onda sam se razočarao i vidio da to ne postoji. volio sam da, sam i dalje živio u toj nekoj fikciji, u tom nekom svom zamišljenom svijetu, da ima neko tijelo, da imaju neki ljudi koji e, ne daju državu Bosnu i Hercegovinu, koji, koji, su postavili neke ograde izvan koji se ne može izaći sve mi tu naravno, naravno ta nepravda mi, teško, pada i pogotovo pada teško e, pripadnicima koji su u mnogo težoj situaciji nego što sam ja. ja, ja imam, imam i zaposlenje svoje, hvala Allahu, i vratio sam se na neki način, sam se vratio u zajednicu svojom voljom, jer sam nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma tražio da se vratim odnosno da budem demobilisan jer nisam sebe vidio kao vojnika bez obzira što mi je trebala godina dana da se oslobodim nisu više traume, e, traume naše, nego sam bio siguran da u stvari Dejtonski sporazum E, je e, samo e, zaustavio oružanu agresiju na, na Republiku Bosnu i Hercegovinu, ali agresija na državu Bosnu i Hercegovinu i dalje tu. Trebala mi je godina dana da se oslobodim toga da, da god krenem po ovoj našoj lijepoj domovini <clears throat> da ne razmišljam o tome da su neprijatelji na toj i toj kvoti kako bi im prišli, odakle bi im došli ili da smo mi tu kako bi odbranili tu E, i naravno da, da, da, je to mnogo, mnogo sve teže u očima tog običnog vojnika na kojeg, na kojeg niko ne okreće glavu. 4. aprila bit će upriličena redovna godišnja akademija posvećena brigadi čiji ste komandant bili. E, kako je nastala moderisova jedinica, kasnije četvrta muslimanska slavna a, lahka brigada? Četvrti četvrti je dan četvrte muslimanske slavne brigade i mi s ponosom obilježavamo, više godina obilježavamo e, ovaj važni datum za nas i za e, sve patriote države Bosne i Hercegovine. E, prošle godine smo sala u kojoj se održala svečana akademija bila prepuna, ali taj naš defile kroz grad je imao, zasigurno jedan pozitivan odjek i nadamo se da će tako biti inšala i ove godine. Mi smo u stvari krenuli s jednom malom grupicom sa njih 27, taj broj se, broj se povećavao, to je u početku bila e, Muderisova jedinica, odnosno Dič Muderis, mada sam se ja protivio tome i nisam želio da se ja identifikujem, da se ja e, spominjem u samom nazivu nakon toga je ta jedinica, taj Dič je prerastao u četvrtu muslimansku e, slavnu lahku brigadu, znači manevarskog tipa koja je e, po E, zvaničnom nalazu komisije e, vrhovne komande i vrhovnog štaba e, krajem 94. godine bila najbolja, najelitnija po svim elementima najbolja jedinica borbenog karaktera u armiji Republike Bosne i Hercegovine nažalost nikada nismo dobili zvaničan akt o tome možda i zbog toga što je u samom nazivu što je bilo, bilo muslimanska. E, s ponosom mogu da kažem da e, niti ja, niti bilo koji pripadnik četvrte muslimanske slavne lake brigade kojoj je zasigurno e, pripadao je viteška, nismo ga nikada dobili, da niko od nas nije procesuiran za bilo kakav ratni zločin kojeg u stvari nije bilo. E, iz razloga što smo e, ratovali, muški ratovali i što smo e, pored međunarodnih konvencija vodili računa kao muslimani da ne učinimo nikome, nikome nepravdu, tako da to s ponosom mogu da, mogu da istaknem često govorim da u stvari nikada me nisu organi naše bezbjednosti, odnosno Haškog istražitelja Haškog tribunala nisu pozivali na bilo kakav razgovor po bilo kojem osnovu kada je u pitanju ratni, period e, i e, ali znam u isto vrijeme da su naravno bili živo zainteresovani i možda su još uvijek upravo zbog toga što sam e, bio na neki način i vjersko lice, bio vršlac dužnosti glavnog imama u Konjicu i što bi naravno etiketiranje mene, odnosno moje brigade, bilo veoma unosan, unosan posao. E, vaša brigada dala je borce s najvišim ratnim priznanjima i odlikovanjima, među njima i 36 šehida, od toga i trojicu dobrovoljaca arapskog porijekla. Oni koji se trude ukaljati ugled Armije Republike Bosne i Hercegovine, umanjiti veličanstven otpor koji je pružila, e, vrlo često u negativan kontekst dovode ulogu e, muslimanskih boraca. Kako je vaše iskustvo s tim ljudima? U četvrtom muslimanskoj slavnoj brigadi je bio jedan manji broj, mogu da kažem 14, znači pripadnika e, armije Republike Bosne i Hercegovine, pripadnika brigade koji su e, bili porijeklom arapskog, odnosno turskog porijekla. E, oni su se potpuno uklapali u, pravila e, koja su postavljena pred armiju Republike Bosne i Hercegovine. E, moja, iskustva s tim borcima su pozitivna, znači to su bili izuzetno dobri, hrabri, neustrašivi ljudi. Ja još uvijek imam potrebu da se zahvalim njima i njihovim porodicama koje su, koji su smogli snage i hrabrosti, želje da e, u ono vrijeme kad je u njihovim državama bilo potpuno blagostanje, e, red, mir, e, kad su mogli da uživaju plodove slobode u svojim zemljama, oni se odlučili da dođu da pomognu bošnjacima u odbrani države Bosne i Hercegovine E, onda kad su mnogi od njih tek prvi put čuli za državu Bosnu, i Hercegovinu i to nikada ne smijemo zaboraviti. Ono što smo e, morali da uradimo, a to je da e, svim tim pripadnicima koji su bili časni pripadnici oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine da im se obezbjedi u najmanju ruku državljanstva da, i da im se ta državljanstva ne, ne dovode u pitanje kao što je to bio slučaj kad su se pravile revizije državljanstava Nažalost nisu se pravile revizije državljanstava e, četnika i ustaša koji su ratovali i Rusa i Grka i Bugara i Rusa i Ukrajinaca koji su ratovali na, suprotnoj strani, odnosno koji su nas napadali, koji su bili u agresorskim vojskama. E, oni su dobili državljanstva, odnosno oni uživaju plodove slobode e, u Bosni i Hercegovini u isto vrijeme ti ljudi koji su došli iz arapskog svijeta, pogotovo oni koji su došli iz e, zemalja u kojima su e, bile vlade, strašni ti arapski režimi u nekim, nekim arapskim zemljama, mnogi od njih se nažalost nisu mogli ni vratiti u svoju zemlju, tako da su bili prepuštani na milost, milost i nemilost. E, mislim da, da je prema tim ljudima napravljena ogromna nepravda e, i da ako su se dokazali, odnosno oni koji su bili pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine dvije godine i više, po pod dašnjem zakonu imali su pravo na kraju krajeva da dođu do državljanstva i to državljanstvo im niko nije mogao, mogao ni po, kojoj, ni po kojoj, kojoj zakonskoj osnovi nije smio da dovede u pitanje. Absurdna je situacija, evo e, kazali smo ili spomenuo si e, Ebu Hamzu koji nažalost evo već šest godina znači je u imigracionom centru i to ne u bilo kojem centru ne na bilo kojem mjestu već u Lukavici u ulici e, generala Draže Mihajlovića E, boravi tu zbog toga što je on navodno e, prijetnja nacionalne sigurnosti, a u isto vrijeme nisu prijetnja četnici koji defiluju e, i u Višegradu i ravnogorski četnički pokret ili četnici koji 12. E, jula svake godine, dan nakon obilježavanja genocida u Srebrenici, e, oni defiluju kroz potočare, Srebrenicu, Bratunac i tome, tome je slično. Oni nisu apsolutno, apsolutno nikakva, nikakva prijetnja, što je nažalost e, velika, velika sramota za one koji se nalaze, nalaze na, čelu, na naše države. vrlo često hudbama ove i slične teme. E, vjerujem da postoje reakcije i da e, nije mali broj onih koji se možda osjećaju prozvanim. Pa naravno, mislim da bi trebalo da budu da se osjećaju prozvanim i, i jesu, jesu prozvani oni koji nažalost imaju upliva i u medijima i oni koji se nalaze na određenim, određenim funkcijama, državnim funkcijama, oni nisu postavljeni na te funkcije kako bi ostvarili privilegije sebe, odnosno članovima svojih porodica, oni su tu da zaštite interese svih građana države Bosne i Hercegovine, e, jer je to velika odgovornost, odnosno to je veliki manet. Ja, e, kad god se govori o izborima, kad se govori o konstitucijanju vlasti, ja zaista odajem veliko priznanje e, svima onima koji se usude da preuzmu bilo kakvu odgovornost, da formiraju bilo kakvu vlast vlast da preuzmu bilo kakvu odgovornu, odgovornu funkciju e, jer oni to ne preuzimaju u nekoj uređenoj zemlji, oni to preuzimaju u državi Bosni i Hercegovine za koju se lila šehijska krv e, i neka ne zaborave svi ti političari da kada god donesu neki zakonski propis, odnosno kada ne, ne dignu svoj glas ili ne, pokrenu određene mehanizme u vlasti da zaštite interese svih građana države Bosne i Hercegovine, da oni u stvari bahato gaze po rijekama šehijske krvi koja je tekla ovdje, ovdje radio Sarajevom i koja je, e, kojom je uz članu pomoć odbranjena ova država Bosna i Hercegovina e, i na temelju čega su u stvari oni došli do tih pozicija. E, na internet video servisima moguće pronaći dokumentarni video materijal pod nazivom Kerameti bosanskog džihada. Koji su to ratne situacije i pojave koji su se trajno urezale u vaše pamćenje? Prije dvije, tri godine sam sa Hivzijom Čapčićem Hiletom radio jedan materijal, to smo uradili faktički u jednom dahu, u jednom danu. E, nije to možda urađeno do kraja ni profesionalno, naravno Hivzija je to želio da uradi mnogo bolje i bilo je bolje da smo na, otišli na, određen, na te lokacije koje, smo spominjali, ali ja nisam imao, imao vremena za to. Nadamo se da ćemo nekada uraditi to mnogo bolje, odnosno mnogo profesionalnije, ali moja želja je bila E, isto kao da sam predosjećao da će se u stvari razboljeti i da ću biti na neki način životno ugrožen i da sam imao potrebu da e, zabilježim nešto, da, da kažem, da, e, pa nešto sam i pisao o tome ranije, da se govori o kerametima bosanskog džihada koji je zasigurno bilo puno. Eh, kada, kada je objavljen taj materijal onda su mi se pojedinci iz drugih brigada javljali i eh, pričali su mi veoma interesantne, interesantne priče ono što je meni posebno, posebno eh, interesantno za četvrtu muslimansku slavnu brigadu a to je znači to su magla kiša miris šehidske krvi odnosno miska iz tijela, tijela šehida 28.6.93. E, godine moje drugo ranjavanje kad sam faktički tada letio, letio u džennetu i ne mogu još uvijek da se otrgnem tom osjećaju i te, ti prizori koje sam vidio i ta moja krila s kojima ja letim džennetskim prostranstvima E, i ta, moja tuga kad sam osjetio nakon toga ponovo osjetio bol i kad sam shvatio da u stvari nisam šehid i bilo mi je, bilo mi je žao i još uvijek mi je, mi ta scena na neki način, na neki način pred, očima. E, u tom e, filmu mogu da se, odnosno spomenuo sam nekoliko vrlo interesantnih interesantni stvari i one bi trebale u stvari da e, budu poticaj ovoj našoj, omladini da znaju da e, mi goloruki bošnjaci nismo sami branili državu Bosnu i Hercegovinu e, da su tu bile zasigurno vojske Meleka i onda kad su bile nepokrivene linije, a bilo je po nekoliko kilometara nepokrivene linije El je tada ulijevao strah u srca dušmana E, i negdje tamo e, na nekim linijama nerijetko su ostajali samo jedan čovjek je ostajao ali nije htio da se povuči Allahovom voljom te linije su ostajale i mnogo je takvi, takvih, slučajeva takvih priča priviđanja e, neprijateljima onima koji su nas napadali koji su nas ubijali e, njihovo ranjavanje e, odnosno njihova izmasakrirana lica gdje kažu da, e, i, da, smo ih napadali, napadali noževima i sabljama a niko od nas u toj akciji tu, na, na ljubini 28.6.93 nije upotrijebio hladno oružje znači jer sam provjerio to sa svojim, svojim borcima e, ali je kazao da ne napadaju obični ljudi već da izlaze ljudi u crnom iz zemlje da izlaze i da ih tjeraju, odnosno da, da, ih ubijaju. E, to su e, kerameti o kojima, nažalost, mi vrlo malo govorimo ili stidljivo, stidljivo govorimo i ja sam u jednoj hudbi kazao, valjda zbog toga što su ti kerameti dolazili od Allaha, ovaj, a nisu dolazili iz utroba aviona, transportnih aviona, e, iz kojih su nam slali humanitarnu pomoć, jer smo mi onda kada smo branili Treskavicu i pokušavali da pomognemo e, da rasteretimo Goraždansko ratište nakon pada moje herojske žepe i prije toga e, teškog genocida u našoj herojskoj Srebrenici e, tada smo na Treskavici bili počašćeni da smo jeli američki keks koji je tačno bio proizveden e, u godini moga rođenja znači jeo sam u svojoj 30. godini sam jeo e, keks, američki keks koji je bio star 30 godina isto kao i ja Tokom agresije vrlo često e, ste se susretali i komunicirali s prvim predsjednikom Republike Bosne i Hercegovine, vrhovnim komandantom armije Republike Bosne i Hercegovine. E, poznati su od ranije vaši dojmovi o liku i dijelu Rahmetli predsjednika Izetbegovića. Postoji li u današnjem bosansko-hercegovačkom društvu oni koje se s pravom može smatrati stvarnim nasljednicima njegove političke ideje, mudrosti u rukovođenju, hrabrosti i odlučnosti u donošenju odluka i ono što je najvažnije, o čemu ste tako puno govorili u prethodnim minutama, skromnosti i odgovornosti za državu i narod. Legitimitet koji je proizilazio iz ovih vrlina e, u predratnim, ratnim i poratnim godinama podrazumijevao je stotine hiljada glasova. Rahmetli predsjednik Izetbegović je došao na čelo države Bosne i Hercegovine u njenoj najsudbonosnijoj etapi Rahmet predsjednik Izetbegović je neponovljiv kao mislilac, kao, kao čovjek, kao insan i kao državnik. On je plijenio, e, plijenio i, neprijatelje. Oni koji, članovi, neki članovi predsjedništva su govorili da zbog poštenja, skromnosti tog čovjeka ne bi nikada sebi dozvolili nešto što, što, što inače dozvoljavaju da počinje neki, neki to je neponovljiv čovjek koji je 93. nakon teškog granatiranja Sarajeva kad, je uništeno mnogo, kulturnog blaga u Sarajevu e, i među, među tim blagom oštećena, znatno oštećena i pravoslavna crkva na Baščarši on je naredio da se e, civilna zaštita angažuje da se zaštiti taj objekat jer on je dio naše kulture e, uništili su ga oni koji su prije toga dolazili u tu crkvu molili se Bogu na, na svoj način ali to je veliki, veliki čovjek e, koji čiju vrijednost i njegov doprinos činim se bolje znaju i razumiju nebošnjaci. E, to je čovjek koji je možda i u naponu svoje političke moći e, odlučio da se povuče iz politike. To je čovjek za kojeg nije bilo, bilo postavljeno radno vrijeme jer on je dolazio prije nego na posao prvi, a vraćao se s posla zadnji. On je živio u skromnom stančiću u kojem sam eto imao priliku i čast da uđem u taj stan i još uvijek mi je nekako mi žao što je e, namještaj u e, stanu moga presjednika e, bio skromniji od, i manji je bio taj stan od moga stana u Konjicu i bio njegov namještaj je bio, bio skromniji od namještaja u mome stanu ja i moji pripadnici brigade čini mi se da nismo e, imali nijednog dana da nismo i na borbenim linijama da nismo imali kahvu, bosansku kahvu i da nismo imali šećera. E, možda se to nije, možda nije bilo tako u drugim, drugim brigadama, jedinicama i zasigurno nije pogotovo na ovim udaljenim e, linijama ali u stanu moga predsjednika rahmetla Alije Zedbegovića sam popio 93. E, ljeto 93. sam popio divku jer nije imao kahve, imao je najobičniju divku koju sam skoro sam u Amku kupio divku. E, malo i zbog, zbog rahmetli predsjednika što sam, hoću malo da se prisjetim toga kako izgleda ta divka, pa malo i da se prisjetim i svoje mladosti, ovaj, jer su nas varali kao djecu, ovaj, da, je, to kahva u stvari, ona je bila veoma gorka i bila, bila je veoma neukusna. E, u stanu moga predsjednika Rahmet Izetbegovića sam popio gorku divku, nije bilo šećera kad sam tražio od njegovog sina Bakira, današnjeg člana predsjedništva da mi dohvati šećera jer sam mislio da je zaboravio, on kaže nemamo dva mjeseca, nema u stanu šećera jer babo ne da da se donese šećer da se obezbijedi šećer jer e, bošnjaci narod u Bosni i Hercegovini nema šećera, odnosno nema, nema šta da jedi. E, moj predsjednik e, Ali nije htio da, da jede meso u Pazariću 94. kad je izlazio iz Sarajeva iz razloga što e, i naljutio se na ratno predsjedništvo oni koji su ga dočekali u Pazariću jer je kazao kako ih nije stid da se oni razbacuju s tim a vojnici na Igmanu koji brane ulaz u Sarajevo nemaju koricu hljeba E, moj predsjednik Izetbegović nije htio da e, jedi, jede, odnosno pojeo je neku najobičniju čorbu u konjicu, a bili smo se bolje spremili nego, nego e, bio je bolji doček u konjicu nego u Pazariću, ali njegovo, njegova pratnja je kazala da mu ništa ne iznosimo od mesa jer je već naružio, dobro naružio odgovorni u Pazariću, a mi smo se bili bolje, bolje pripremili, a onda su oni kazali, ali znamo da ste se bolje pripremili, zbog toga vas molimo da nama obezbjeđenju stavite to tamo u drugu prostoriju da se najedemo, jer mi uvijek sa, s našim predsjednikom da smo gladni. To je predsjednik koji je na kraljevoj večeri u Saudijskoj Arabiji napravio e, pravu pometnju u protokolu jer e, tamo na, kralje, na tim kraljevskim večerama ima svega ali nema, niko ne jede sup ko će jesti supu na kraljevskim večerama on je tražio supicu neku za svoj skromni, skromni presjednički stomak i naravno nije bilo supe jer je trebalo na brzinu napraviti supu i napravljena je ta, ta supa. Moj predsjednik e, Alije Begović nikada nije izlazio, odnosno nikada nije prekidao sjednicu izvršnog odbora SDA da bi klanjao namaz, odnosno da bi svi s njim zajedno klanjali namaz, jer je znao da bi, da bi možda ne tako mali broj ljudi ustao da klanja, a inače ne klanja, nego bi on napustio kad je bilo vrijeme namaza i e, nerijetko bi ga našli u maloj prostorici da, da, obavlja sam sam namaz. On svoje sagovornike nikad nije e, nije prekidao kad bi, kad e, govorili. E, znao je da sasluša mišljenje, mišljenje drugih ljudi i onda bi donosio, donosio mudru odluku. Moj predsjednik Alija Izetbegović e, nikad nije uzeo ni jedan poklon. Znači, e, oni koji iznose laži na rahmet predsjednika Zetbegovića da je on uzimao zlato, novac, da se obogatio, one lažu. moj brat Ahmed E, koji je bio njegov lični prevodlac kaže da nikada u životu ništa nije uzeo sebi kad bi na tim nekim zvaničnim prijemima dobio nešto važno a u to vrijeme su se pojavili tek Macintoshi bili laptopi on ništa od toga nije, nije uzimao već bi ono što bi morao da primi kao poklon onda bi podijelio svojoj pratnji a ne bi, ne bi apsolutno gledao šta, šta e, je u tim poklonima moj rahmetli predsjednik Izetbegović E, nije htio da uzme nekoliko but e, mesa koji mu je njegov prijatelj donio e, sa Butmira kroz tunel da bi napravio on burak da okusi nego je ta isti, isti but dao supruzi šahida koji je poginuo braneći, braneći Pofalića jer je smatrao da to meso, na to meso ima pravo više pravo da ima E, ta žena koja radi kao radi na održavanju predsjedništva i njeno dvoje maloljetne maloljetne djece. E, prema tome Rahmet predsjednik Izetbegović je neponovljiva ličnost, Lološanu je dao da da živi skromnim životom i da kao takav, takav i da preseli sa ovoga svijeta. Drago mi je da je ono poručio da bude ukopan e, među šehidima na šehidskom mezarju E, šejskom mezaru Kovači e, siguran sam kad da se on pitao da njegov kabur ne bi apsolutno se razlikao od kabura ostalih šehida naravno on kao državnik i trebalo da se uradi da se na neki način obilježi mislim da se on pitao da bi on zasigurno kazao da za mermer koji je, e, u, koji su uložene uložena značajna sredstva da se ta sredstva daju jetimima odnosno porodicama šehida ili majkama koje su e, ostajale sa svojom maloljetnom djecom. Bio sam prije nekoliko dana u Hadžićima, e, mlada, relativno, možemo da kažemo i sad mlada žena koja je sa 20 godina ostala sa svojim jednim sinom e, koji je imao dvije, godine ostala, ostala udovica. Nikad se nije udala željela je, odnosno odgajala, odgajala svoje, svoje dijete, svu pažnju posvetila, njemu. E, siguran sam da ti naše majke koje su e, ostajale sa sitnom djecom i nastavile da žive čestitim životom i nikada nisu pomislile da ne do da počinje grije pa ni da se udaju što im nije bio grijeh i što, što su imale pravo sve svoje prohtjeve su zaboravile i zbog toga očekujem od njihove djece da u stvari ta djeca e, shvate i da razumiju da nikada u e, životu ne smiju iskazati neposlušnost svojim, svojim majkama e, i da ne samo da treba da im ljubije stope nego pod e, kojim koračaju njihove, majke jer su one sve svoje životne prohtjeve fizičke, tjelesne sve, sve, sve su podredile sreći svoga, svoga djeteta žalosno je kad čujem da ima djece koja svojim majkama tim svojim majkama pogotovo nakon što, se ožene ili udaju kažu da one ne znaju ništa ili iskažu na neki način, neposlušnost. rahmet predsjednik Izetbegović je čovjek o kojem će se zasigurno e, mnogo pisati, mnogo govoriti i možda se neke veće historijske distancije će se e, odrediti njegovo pravo, pravo mjesto u ovoj našoj modernoj povijesti. E, jedna od pogodnosti ovog posla je i mogućnost da s vremena na vrijeme e, sretnete, rukujete se i razgovarate s bosanskim vojnicima i junačinama. Neću, dragi slušalci, da ovog jutra e, tu pogodnost e, ostavim samo za sebe 559-420 i 559-421 pozivni broj za Sarajevo i 033 od ovog trenutka naše telefonske linije otvorene su e, za vaše pozive želite li i vi razgovarati s bosanskim junakom E, bosanskim komandantom e, imate priliku. E, ukoliko želite i prokomentarisati nešto od onoga što ste čuli malo čas. Dok očekujemo vaš prvi poziv, poslušat ćemo izvedbu Suada Lavića, zvanog Lav, koji je autor i izvođač E, muzičke kompozicije koju čujete u podlozi koja je posvećena e, Nezimu Haliloviću Muderrisu e, a izvedba koja slijedi posvećena je prvom predsjedniku Republike Bosne i Hercegovine i vrhovnom komandantu armije Republike Bosne i Hercegovine dragi slušalci, još jedan je od pripadnika četvrte muslimanske e, slavne lahke brigade, otac e, šehida. E, gospodine Zainile, assalamu alaikum i da li se čujemo? Alaikum, assalamu, rahmetullahi, barakatuhu. Kako su vaši dojmovi, e, vaše sjećanje i uspomene na e, slavni put e, četvrte muslimanske brigade? Nisam vas dobro razumio, samo se čujem. Kakve su vaše uspomene na slavni put četvrte muslimanske brigade? Pa da vam kažem, ne daj Bože da nam Allah nije poslao a, roba, jeli muderisa, Afendiju, da, na, da nam u ovome podneblju bude ovde, Bog ne znam kako bi mi prošli, ako njih će grad heroj pomoću Allaha i pomoću a, četvrte muslimanske. Dakle, to je brigada koja, kojom se trebamo dječiti, koju trebamo slaviti i tako. E, ja, sam, ja bio isto u toj jedinici pri kraju, mislim na 94. Sin mi je pano kao šehid u toj a, e, jedinici, zaista onaj Allah Đelšanu, jeli, ko me odredio da bude i šehida, pa ne, to onaj, to trebamo shvatiti i priznati. I nije, ne trebamo se zbog toga je li onaj padat morali, ne, samo trebamo naprijed pa ko, ko će, je u tom vremenu ko će ostan, ko neće, ko će bi šehit, ko će Allah, to je samo je li, onaj, to Allahovoj ruci a mi smo ustali da se branimo i hvala Allahu, odbranili smo se uz pomoć ljudi koji su znali da nas vode. Zainile, kako vam danas izgleda ova Bosna i Hercegovina koju ste branili i odbranili? I za nju dali svoje dijete? Pa da vam kažem, onaj, mi bošnjaci malo smo čudan narod naj, šta da kažem da danas hudi tu i kakvi smo takvi smo znate jer sad onaj imalo bi tu neke stvari koje bi trebalo onaj tim našim vođama koji nas vodi oni će pred Allahom odgovarati najviše sigurno da da radi se skroz. Dakle, podijelili su neke sitne grupice ili, ili veće, uglavnom nemamo dobro odnose i mišljenje jedan prema drugom je sve nešto želimo da on sam sebi da nešto postigne a u, suštini jedan drugog ako ne budemo onaj poštivali jedan drugoga pomagali nema nama sreće ni napretka pa ne kažem to društvo danas koje nas vodi, jeli, živimo u tome vremenu, moramo se tako i jeli, prilagođavati, ali onaj zaista ima tu neke stvari koje bi po meni trebalo jeli, da sasvim u drugom pravcu, u boljem pravcu da idu, ali to tako kako je. Eh, Hadžija, drago mi je da, se da se javio, eh, javio u program i eh, naravno kada god razgovaram s tobom e, imam potrebu da iskažem jedno posebno poštovanje ne samo prema tebi nego prema svim očevima e, tim e, ljudima našim, očevima koji imaju naborano lice od tegobe tereta života koje ste živjeli i e, posebno ti i tebi slični i tvoja hađinica koji ste pogotovo ti si svoga sina Muju Rahmetli vidio usnu prije nego što je pao kao šehid e, i ja sam prolio suzu onda kad sam ležao u bolnici kad su mi javili da je Mujo Rahmetli pao kao šehid jer je bio jedan od, boraca koji je imao beskonačnu e, uzaloženu pomoć, snagu, entuzijazam, želju da, da brani i oslobodi državu Bosnu i Hercegovinu. E, ti i tvoja hađinica niste pustili toga dana, niste pustili suzu. to pokazuje jačinu vašega, vašega imana. E, i te naše dobre majke i naši dobri, dobri očevi e, vi ste u to teško vrijeme oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu e, slali svoju djecu bez imalo bojazni straha da, da, da brani i oslobađaju državu Bosnu i Hercegovinu i bili ste ubijeđeni da svaki put kad ih probudite i kad se s njima poselamite da je to možda posljednji put na Dunjaluku naravno sigurni ste da će to se vaš sused desiti ponovo na Kijametu inšallah u džennetu ali e, vi ste generacija koja, o kojoj se mora pričati, s e, pred kojom treba ustajati kad, kad, se, kad, pričamo, kad razgovaramo s vama ovaj, i čini mi se da danas e, majkama, ovim današnjim majkama, našim suprugama ili našim kćerima teže je pozvati svoje dijete da ustane na rani sabah, da klanja rani sabah, nego što ste vi u to vrijeme vrijeme spremali svoju djecu, ljubili ih u čelo, E, i svaki put željeli da, e, da budu što hrabriji, da budu što bolji. Niste im govorili da izbjegavaju borbu, niste ih krili po podrumima, već ste bili sigurni da ako oni njima slični ne budu branili državu Bosnu i Hercegovinu, da, će, da će država pasti, odnosno da ćemo biti e, ili poniženi, poubijani, naše sestre obeštaš, i da, da, nećemo imati oni koji bi preživjeli, eventualno neće imati taj državni okvir u kojem mogu, mogu da žive. Zbog toga ti posebno zahvaljujem što si se, što se javio, što uvijek mi daš neku novu, novu snagu i što bez obzira na sve naše mahane i mahane našega naroda ipak imaš taj neki svoj e, optimizam i uvijek se nadaš da će inšala biti, biti bolje. Ja molim uzvišenog gospodara da tebe e, i e, tvoju, tvoju hađinicu i tu, vašeg, odnosno našeg rahmetli muju i ostale šehide, šala vašu, porodicu, vašu djecu, vašu unučad, inšala na sudnjem danu svjetla lica inšala e, proživi i da, da se svi sastanemo inšala u dženetu. Amin, ja rabi, Deris e, ovo što ste, što ste sada vi e, kazali, Uh, nek vas Allah Đelšanu nagradi eto uh, zapadali ste u teške ove, u pola godine teške uh, bolove i tako međutim Allah Đelšanu vas je možda nečijom dovo spasio odnosno podužio život da, nas, da budete još među nama i e, da imamo takvi e, da Bog imamo takvi još e, ljudi ili vođa bez obzira ili, ili vojni ili politički ili bilo koji ili vjerski a vi ste tu dakle oba dvoje sedmo da su sve troje da vi tu međutim nemamo, imamo mi puno obrazovani međutim nekako jedno, su, ne, ne, prihvaćaju sve zajedno. Dakle, moramo mi ustrajavati na tome da a, e, život obuhvatamo i da prihvatamo onaj i politički i vjerski i duhovni, dakle sve te komponente moramo uhvatiti. A što se tiče onaj e, nas koji smo ustali da branimo, ja znam, sjećam se vremena da, da su gotovo bili bošnjaci dotle zatrbeni da sam ja za 3-4 godine klanjavao u konjicu Grnazu po 3-4 hiljade se iskupi od sve tri konfesije a nas po 12 klanja neki juturuma ja dvojica nas bilo mlađe među njima međutim eto hvala Allahu da se tu je malo vratilo mada nisam zadovoljan da se onaj, moglo se puno daleko više danas ne brani niko ali eto onaj šta je tu je mi smo morali sam da se branimo ustao sam od prvog dana i predao sam tamo vojnu poštu koju sam bio zadužen predao sam je i tako i išao sam tamo gdje, gdje mi je raspoređeno dolazio sam u priliku da budem šeit nije mi Allah odredio Deli znate vi da sam ja i na mini, u, u za sat vremena sam četiri puta dolazio onaj, do, smrt, jeli, um, je bila um, uza samog mene, međutim, nije mi Allah dao da, da onaj, to je Kisada koji, koji je ispod mene izvadio minu koji sam, na kojoj sam sjedio i, i, i ispod, mene. Ali to nije mi Allah odredio da, da budem onaj šehid, da tebe Allah nagradi moj hađija da okončaš časno i pošteno inšala svoj života. Naravno ti imaš inšala sina e, koji ima pravo i koji će inšala imati pravo da se založi za tebe, za tvoju hađinicu i naravno da se založi inšala za sve nas. E, ono zašto smo se mi borili e, je nešto što nam se ne može na Dunjalku plati. Ja sam siguran da nema ni jednog zakonskog propisa koji može na, bilo koji način da adekvatno zaštiti prava šehijskih porodica i e, pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine e, i zbog toga nikada niko od nas koji smo se časno borili ne smijemo da dođemo u dilemu i da kažemo zašto sam se ja borio i zbog čega nisam ostvario ovo ili ono. Ja sam otprilike nazad dvije, tri hudbe upravo govorio govorio nešto slično na tom fonu i kazao da nema te dunjalučke kompenzacije koja može da nam se, da nam se e, pruži iz razloga što po hadisu Muhammeda Veselama jedan naš izlazak na bojno polje bez borbe, samo izlazak da je vrijedan kao 60 godina neprekidnog ibadeta, pa kad sam to proračunao e, na godine, dane, mjesece, na ti 45 mjeseci, e, onda sam došao do zaključka da u stvari život svakog od nas da je on u vrijednosti 81 hiljade godina. E, prema tome to je ono što se na ni, nekakav način ne može nama otplatiti naravno ne tražimo to i ne želimo da umanjimo, umanjimo tu e, vrijednost te naše časne borbe ali Rahmetli predsjednik Izetbegović nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma kazao je jednu gorku istinu e, da nakon potpisivanja bilo kakvog mira ili završetka rata da onda slijedi komanda Nalijevo krug da nakon te komande znači da oni koji su bili na prvim borbenim linijama da će ostati zadnji. Oni koji su bili zadnji, oni će biti prvi. Nažalost to se to e, ta njegova slutnja se slutnja se i obistinila. Znači oni koji su bili na prvim borbenim linijama nakon ove komande, nakon Daytona su ostali zadnji, a oni koji su bili zadnji, oni su oni su bili prvi. E, još jednom e, selam i tebi i tvojoj hađinici tvojoj tvojoj tvojoj djeci, a rahmet našem muji i ostalim ostalim poginulim šahidima, e, pripadnicima armije Republike Bosne i Hercegovine i MUPA. Hvala mu Efendija, neka vas Allah nagradi, a ja za svoga muju, Allah mu rahmetile, ona, vi znate da sam, kad smo se rastali, da ja nisam, e, imao sam onaj, jeli, teška iskušenja, ali eto ja sam onaj, nikad ne, ne nikome e, da mi je teško i da i isto sam je ovako što kakva mi je država dao sam sina ja to nikad ne spominem i išao sam ja da se borim pa neka Allah nagradi svakoga iskrenoga koji je išao koji je ustao da se bori da odbranimo našu domovinu Bosnu i Hercegovinu neka je rahmet na sve šehide ja uvijek učim jasin pa kad učim svome sinu onda donesem na sve šehide Bosne i Hercegovine dakle i, i molim Allah za šafat za sve naše šehide Bosne i Hercegovine Amin, moj Hadža, i, hoću da te zagrlim ako da u, subotu kad budemo imali našu godišnjicu i da se, da se baš onako ispričamo, inšala. Ako Bog da. Hvala vam puno, e, bila nam je čast razgovarati s vama, dragi slušalci, ovo je Hadža Biber, nekadašnji pripadnik četvrte muslimanske slavne lahke brigade, otac šehida. E, mnogo vaših poruka e, pristiglo je u naš SMS inbox, tema je prelijepa, raspakali ste me, moja miđa poginu u Turbetu, piše jedan naš slušalac. Salam vama e, i vašem gostu, Allah vas nagradio što ste nam dali priliku da sve to čujemo u jednoj drugoj vašoj SMS poruci. Stoji sljedeće, želim zdravlje vašem gostu, neka vam Allah da sve najbolje, piše nam Mahir. E, ne mogu od suza da e, se suzdržim i napišem šta su sve zaslužili e, naši borci. Pričajte i prezentujte jer ako ne budete vi nema ko drugi. više od 1100 pregleda ima post je najava ovog programskog sadržaja koji je objavljen prije nekih e, skoro dva sata. E, hvala vam dragi slušalci e, što se interesujete za ove i slične teme jer Armija Republike Bosne i Hercegovine je najznačajnija tekovina savremene bosanske države to je naše najviše postignuće, naš najuvjerljiviji argument samo se preko nje prekalio naš samosvojni osjećaj. Mi smo morali da kriknemo, zagrebemo, otmemo. Mi smo morali krvlju da se bijemo, da bi nas zasto prihvatili i s nama pregovarali. Najljuća oštrica te armije nisu bile naše elite, ušminkani teoretičari, mudroše i znalci, već najljuće ujeda obični bosanski čovjek. On je daleko od kabinetskog života ispunjenog teoretskim zapetljajima, svojim dječačkim i radničkim rukama, kidisao i ispravljao nepravde. Taj bosanski nadčovjek, junačina, gazija i heroj. Snaga tog osjećanja nikada nas ne bi smjela napustiti, toga se ponosa ne bismo smjeli odreći i to saznanje o nama samima i našem biću nikada ne bismo smjeli potisnuti. Moj jutarnji gost bio je Nezim Efendija Halilović, e, ratni komandant četvrte muslimanske e, slavne lahke brigade, dobitnik najviših ratnih priznanja Zlatni Ljiljan i Zlatni Grb e, s mačevima pukovnika armije Republike Bosne i Hercegovine. Nezim Efendija, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za ovaj razgovor, hvala vam što ste branili državu Bosnu i Hercegovinu. Pozdrav domovinu. Hvala Dragi slušalci, bila je ovo još jedna u nizu priča o nama. Ostanite i dalje uz naš program.